Իմ ձեռքին Գրիգորյան Խարժակի նկարն է, նա իմ ավակ եղբայրն էր։ Իմ ձեռքին Մկրչյան Սարիբեկի նկարն է, նա իմ ավակ ընկերն էր։ Ձեռքի Սովանեսյան Դավիթի նկարն է, նա իմ ավակ ընկերն էր։ Ձեռքիս Ալեքսանյան Ալեքսանդրի նկարն էր, նա իմ ավակ ընկերն էր։ Մենք միշտ միասին ենք։ Խաչերթի մասնակիցները զույգերով էին՝ մեկը եղբոր հետ, մեկը հոր, մյուսը սիրելիի։ Պարզապես, եթե մինչ 2020 թվականի պատերազմը նրանք ֆիզիկապես ցել էին միասին, այսօր միայն նկարներն են վերևում պահված։ Երթ այսօրվա կազմակերպած է հիշատակ մեր այն լուսավոր տղաների, ովքեր 44 օրյա պատերազմում իրենց կյանքը զոհաբերեցին, որպեսզի այսօր Արցախը շարունակի շնչել, շարունակի ապրել, գուցեև հաջողվի վերագտնել երբեմնի մեր парքը, երբեմնի մեր հնարավորությունները, ուժը, կարողությունները, համենայն դեպս չպետք է դադարել պայքարել 44-օրյա պատերազմից հետո հարգանքի տուրք մատուցելու համար երթերը ավանդույթ են դարձել, նշում է Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը։ Սա ապրողների սպարտքն է։ Եվս մեկ անգամ հայտնելու մեր հարգանքն ու շնորհակալությունը բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ իրենց կյանքի գնով ապահովել են այսօրվա հարաբերական խաղաղությունը։ Արցախում ապրող մարդը եւ Հայաստանում առհասարակ ապրող մարդը իր ամբողջ գիտակցական կյանքում պետք է միշտ երախտապարտ լինի զոհված բոլոր հերոսներին, նրանց ընտանիքների անդամներին եւ իր վարկով, իր ապրելակերպով միշտ էլ հիշի եւ խարքի մեջ պահի այդ մարդկանց կատարածը։ Երթի կեսից մասնակիցներին միացան Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, նախկին նախագահ Բակո Սահակյանն ու պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Զինվորական Պանթեոնում լացի ձայները պատարակով ընդհատվեցին։ Պանթեոնում նոր հուշակոթողի օրտնության կարգեր։ Աստված է մարդկանց կյանք տալիս եւ վերցնում, բայց մեր տղաներին երկնային բանակ պատերազմը տարավ։ Յուրաքանչյուրիս համար այսօր ուխտի նորոգման օր է, ասում է հայարակելական եկեղեցու Արցախի թեմի փոխարաշնորթ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը։ Մենք այսօր ինչ պարտքի զգացում ունենք եւ ինչպես ենք հիշատակը վառ պահում մեր սուրբ տղաների, այս մասին պետք է մտածենք եւ ուխտենք, որ այն բոլոր ծրագրերը, որ իրենց սրտի մեջ տարել են դեպի հավերժություն, հենց այդ ծրագրերն է, որ ուղենշելու են, պիտի ուղենշեն մեզանից յուրաքանչյուրի անցնելի կյանքի ճանապարհը ոչ թե խոսքով, այլ գործով։ Այսօր սքի օր չէ։ Մեր worthiների համար հպարտության, մեզ համար գաղափարների կենսակերպի վերաարժևորման օր։ Մեր տղաները չեն զոհվել, որ մնացյալը զոհենք, այլ եղածի վրա ստեղծենք, ասում է Արցախյան քարորյա եւ 44-օրյա պատերազմում երկու worthiները կորցրած Միքայել Հաջյանը։ Յուրաքանչյուր ավաքսերունդ բերը թողել իր ժառանգների ուսերին։ Իմ սերունդը նույնպես այդպես վարվեց ցավոք։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ աշխարհում բարեկամ երկրներ եւ ժողովուրդներ չունենք։ Անկամ եթե կան բարեկամության դրսեւորումներ, ապա դրանք բխում են նրանց շահերից։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ միակողմանի սեր չի լինում, առավելապես ժողովուրդների եւ պետությունների միջեւ։ Մենք պետք է մշտապես մտածենք, որ մեր սերը մենք ենք։ Մենք պետք է իրար սիրենք, մենք պետք է իրար գնահատենք, մենք պետք է ուսուսի տանք, որ երկիր պահենք։ Այն սուրբ հողը, այն սուրբ ջուրը, որ աստծոր շնորհածն է մեզ, որտեղ մեր նախնիներն են ապրել, որտեղ մենք ենք ապրում, որտեղ եւ մեր ժառանգները պետք է ապրեն։ Երիտասարդ աղջիկներ, որ պիտի սիրելիի հետ եկեղեցի մտնեին, նկարներով Պանթեոն են եկել։ Երեխաներ, որ դպրոց, տուն ու խաղալու պիտի շտապեին հայրերի գերեզմանին։ Այստեղ լրությունն անտանելի ծանր է միշտ, առանց նախապես հայտարարվելու։ Մենք հիմա զուգված ենք ապրում։ Ամենքս գրում ենք նրանցից մեկի երազանքը, նպատակն ու գաղափարը։ Մենք հիմա կրկնակի պատասխանատու ենք։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։